prefecto PICHAYO capítulo. Prefecto Festo PABLO PA defiende manta. Prefecto festo, Cesarea llaktaman gobiernanampaj Kim kimsa OLLAMANTA Jerusalén yachtaman rerja. Chaypim sacerdotikunapa jefenkuna, wakin jodio PABLO Pablota akusaspanko MANYAKURJAKO Amaina kaspaykiya, Pablota y Kai Jerusalén yachtaman, nispa. Chainataja mañacorjaco Pablota pusachimuptinku, ñampi kupagmi. Ichaqa festum, paikunata nerja. Pabloja Cesarea yachtaperagmi presukachkan. Pronto muakman Chainaja, ya hamkunamantaya kuna ñuqawan richun, inaspaya imapas mana allin manta. Charunata kusamuchunko, nispa. Yagachunka punchao Jerusalén yachtapi mi, prefecto festu kotikorja Cesarea chaimi Chaymi pajarin nintillan, y kuspan Pablota posachimorja, Pablo yaikoptingmi, Jerusalén llaqtamanta rej kunapas y enaspam tuku imaymanata kusarjako. Ichajarimashqanku chigapkasqantaqa manan proebaita terjacucho. En enaptingme pan Pablo Nerja. contra contra mana mi matapas rurarjanichu. Nitag templo contra kontrampipas, netaj rey contra nispa. Ichaja prefecto festum, udioconata favoreceita monaspan pablo tataporja, Monanquichom Jerusalén mangreita, juzga monaipa, nispa. Pablo menerja. Rey Cesarpa kamanchikusqanman hinaqa, kay kurtipim justiciawanayki. Yachasqaykipi hinapas, judiokunataqa manam imanarqanichu. Sichum wañunaypaq hina ima manallintapas ruraptiqa, wañuchiwaychikya. Akusawasqanku manachiqap kaptinqa, manam pipapas derechun kanchu, judiokunaman intrigawananpaqa. Chaynaqa kikin Rey Cesarña juzgawananpaqmi mañakuni. Festuñataqmi, pan parlaruspan nerja... Rey Cesarña juzgasuna equipajmi mañakurunki, chaynaqa paiman merinki... nispa. Pablota re agripapa pusas comanta... Chay kunapim re agripa, warmin birnisipiwan rerja Cesarea yachtaman... prefecto festo atuko. Chaymi achka kidaroptinko, Re agripaman Manta willaspa prefecto festo nerja. Kaipen prefecto feliques pasajesjan preso cachcan. Judio kachkaptimi, judío sacerdotikunapa jefinkuna, wakin kamachikojkunapiwan Juzgaspa y paita Wanyuchinaipa. Chaimin ñuqañataq nerjani. Roma autoridad kunaja, manan pitapas kucho, llampi hayllampi y matapas mana defendikuchkaptinqa. Nispay. pavlota hamuruptinmi, paqarinnintinpunilla juzganaypi y Pablota posachimurjani. Chay acusajcuna chaypiña kaptinkum, piensarqani llumpay kunamanta akusanankuta. y y imamanta akusaruptinkum, mana imatapas pi Diospi y maspayancom paipa contrampi karqaku. Rima Jesús Jesus sutiyuq wañuq Pablo Pabloñataqmi paija chaya son Chay y imayna ruraita mana Pablo Pablota tapurjani. Monankecho Jerusalén llaqtapiña hamta monaipach, nispa. Pablo Michaja que kikin rey Cesarña juzgananpaq. Chaymi kamacherjani, y Pusachinaikama kama Presu presukananpaq. Inaptingmi re agripañataq festota nerja. munaiman chairuna oyari oyarikuita, nispa. nyatagme nerja, mi oyarinki. nispa. nintin nyatagme rey agripawan berenisi, allichapakusqallaña kurtiman charurqaku. Soldadokunapa jefinkunapiwan chay llaqtapi allinriqsisqa runakunam compañarqaku. Festu mi Pablota jaco. chaymi festo nerja. Rey agripa, hinaspa kaypi ñuqaykuwan huñunasqa señorkuna. Kaypim hawachkankichi kay runata. Achka judiokunam Jerusalén llaqtapipas, chaynataq kay llaqtapipas paypa kuntrampi kijakuwarqaku, hinaspam hayay kachakurqaku wañuchumpuni nispa. Ñuqapa pinsasqayman hinaqa, manachusmi imatapas payqa rurarqachu wañunampaq Asuanja Aswanja kikinpuni mañakurqa, Reisisarña juzganampa, chaymi paymanña pusachisa. Ichaja kaironapa kontrampi, reisisarman qillqanaypaq manaymapas imapas kaptinmi, posachimuni, pusachimuni. Tukuymanta llallaqtaqa ancharek ancha re reagripa. Tapupaptiki yachasaq, imam tapas Manachusmi y kanman, imatapas kontrampi mana qillqanaypaq kachkaptin preso Posachiniha.